Sljedeći hadis, imamo još dva kratka hadisa da završimo ovaj poglavlje iza ezana i kameta. Sljedeći hadis, 63. hadis. An Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi sallam kale, inne bilalen ju'adhinu bilejlin fekulu hata ju'adhine ibn Ummi Mektum. Kaže od Ulah ibn radijallahu da je Allahu poslanik sam rekao zaista Bilal uči ezan noću. Fekulu, vi jedite sve dok ne prouči ezan ibn um mektum. Allaho poslanik sam sam imao dva, dvije osobe koje su učile ezane. To je Bilal ibn Rebah i Abdullah ibn u umm Mektum, njih dvojica. A Abdullah ibn Mektum je bio slijep. I došlo je vajatom kod muslima da on nije, pošto je bio slijep, kako on zna kad je zora? Pogotovo zora. Mi se vam ovi sa očima slomi smo, različno se kad je zora, a on slijep učio. Došlo u hadis, pojašnjeno, on nije učio dok se ne kaže asbahte, znači ljudi drugi, drugi bi vidjeli da je nastupila zora, rekli mu asbahte, asbahte, pa bi on, znači, onda, stavio asbahte, znači nastala je zora, pa bi on onda učio, jel, ezan. Još ovom toga objavljena sura na abes. Na njega Šta? Prije toga. Prije toga. Prije toga. Povod, znači, misliš povodom ovog, jel? Pa ne, ne, to događa zbog ovog toga sama. Mhm. E, ovdje u se pojašava znači Bilal je učio, Bilal je učio ezan prije nego što nastupi zora, prava zora. <clears throat> Zašto je učio tada ezan? Što će ranije učiti ezan? Kaže da bi, e, da bi ljude koji spavaju, da bi ih probudio, da bi pripremio, da se pripremi za namaz, da, prije, e, kada nastupi namasko vrijeme. To je jedno, znači, a drugo je učio E, ono što je bilo za vrijeme, i ovdje se razumije iz hadisa, kaže fekulu, jedite, kaže ne prođe, što jedite? Znači sehur, zbog sehura. Da učio Bilal zbog sehura. Međutim, da se prenosi ovaj e, ezan od Bilala i dan danas uči nekim gradovima u, muslimanskim e, krajevima, uči se ovaj ezan prije zore pravi, znači da se uči mimo Ramazana, nisam za Ramazan, da se uči mimo Ramazana, onda na koga bi se tu moglo odnositi, oni koji klanja Kjam Lejl, znači da, da oni koji klanjaju Kijamu li da su pozorili da je blizu zora. Da ne bi prečerali, da puno zaklanjali se pa im prošao farc. A ovima, dobro, to prije bilo, ljudi nisi imali satova, nisu mogli, ovaj, nisu moglo znati. a, onima koji, koji ne, e, znači, koga treba probuditi ili čak probuditi da klanja, da, da klanja, da kjamu lejl, da ga, da ga probudi pred zoru. Znači to se učilo, znači pola sata, 45 minuta, sat vremena, kako gdje, kako se odredi, kako se dogovori ljudi. Da ga probudi, da može klanjati prije, ili ako nije klanjao vitre i tako dalje. <clears throat> Uglavnom, e, znači, poslanik sam sam naredio, Bilalo da uči jezan koji je učio noću, znači prije zori, e, a onda je rekao shabima da taj ezan i ne sprečava od jedinja i od pijenja prilikom sehuranja. Znači još mogu klanjati nakon, mogu, pardon, jesti i piti nakon tog ezana. Sve dok ne prouči ezan Ibn Um Mektum. Čiji ezan znači u stvari da je stupla prava zora. Ona druga zora. Fejr Sadik. A ne lažna zora. Znači to je, e, o tome govori ovaj hadis. <clears throat> Naravno, ovdje, e, znači, e, nema razilaženja činjacima da nije dozvoljeno učiti ezan prije nastupanja namaskog vremena mimo sabah namaza. Oko sabah namaza, ovo specifično za sabah namaz. Mimo sabah namaza da se uči ezan prije nastupanja ovaj, namaskog vremena nije dozvoljeno. S tim da imamo ono poznato razilaženje za džumu namaz. E, ne mislim ovaj prvi drugi ezan, nego ima poznato razilaženje između Hanabila i Džumhura oko toga kad nastupa džuma namaz. Džumhur učenjaka, po džumhur učenjaka džuma namaz nastupa kao i podni namaz. Kod Hanabila zora nastupa kad? Ne. Kad i Bajram. Kad Bajram nastupa? Kod njih kaže... Ko, bajram se može klanja kad se koplje digne, kad se sunce digne na, na, visinu koplja, tako? Ja. E, kod Anabila tad možeš već bajram, možeš džumu klanjati, ja. S tim da je bolji pred tam negdje prije, jel, prije povodni namaza, po, prije toga, 15-20 minuta, pola sata, nema smetnji od njih da se klanja. I na to ukazuju hadise, a nabili imaju hadise, imaju argumente, tačno hadise ukazuju na to, s koji se razumije da su ashabi klanjali džumu Mnogo korivajte došlo sklanja džumu prije nego što nastupi po, znači, nama, e, vrijeme podne namaza. Što znači nema da se klanja znači, džuma prije podne namaza. Ispravni bliže Allah zna znači da se to klanja, ovaj, pa su oni proširili to, kaže jel, da se može klanjati od, kad se klanja i Bajram, a ispravni da se, da, da se džuma prije nastupanja podne namaza, nema smijeta u tome, jer hadisi jasno ukazuju na to. Da je to izuzetak od, e, od, e, odnosu na podne namaz. Dobro. ovaj hadis o čemu nam govori ovaj hadis? pazite, ovdje ovaj, učenjaci se razilaze oko toga. Da li se ovaj ezan koji se uči prvi, koji je učio Bilal, je li to ezan za sabah namaz ili nije za sabah namaz? Odnosno, se oko toga, da li je dovoljno da sada, recimo, da se negdje odgovori na nekom mjestu, da se uči ovaj ezan prvi Bilalov, a da se nauči ovaj ezan drugi? I da li je to dovoljno? Ili mora, ako se prouči ovaj prvi ezan, da se mora proučiti jezan za sabah namaz. A skupina učenjaka kaže ovaj, da, je, eh, da je dovoljno ovaj prvi jezan, to je manja skupina, većina učenjaka kaže mora se ovaj, ovaj drugi jezan koji, sa kojim se naznačava na, nastupanje eh, sabah namaza. Mi se nema plaho skira šta za ovaj hadis, jer kod nas ovaj jezan i ne uči, u stvari kod nas se uči nakarano. U nas se uči, znači jezan ovaj, ovaj po Bilalov, ali se smatra da je od ovog, od Mektuvu, ja. Malo se tu pobrkala, let. I čak ovo zanimljiva stvar, da ovu stvar spominje Mohamed, eh, Mohamed Rashid Rida, koji je prvi govorio o problemima, problema nastanka Zora, on spominje ovu stvar. I ljude upozorio, objavio svoju ono, novne, one, menar što su imali, objavio ljudi, kaže, nije, sa učenjem ovog prvog ezana, kaže, nije nastupio nije nastupilo namaz koji je sabah namaza, nego je to ezan od Bilala koji se uči ranije. A ljudi kad je pogrešno shvataju i misle da je to ezan od, od, ovaj, od sabah namaza. Nego se on uči, kaže, ovaj se uči ranije, prije vremena. A kaže, i prevaglo u praksi da ljudi prati ovaj jezan za sabah namaz. On o tome govorio. Što znači, može se desiti da, je taj jezan, ovaj, da je prevagnuo taj prvi jezan, da je nekim mjestima čak i zbog tog razloga prevagnuo da je taj prvi jezan koji se učio ranije lažno zori, mada je bliže ovo ovaj, od pogrešnog određivanja zori, pravi lažni zori. Alek salam, sretan put. E, hadis ukazuje znači, na dozvolu učenja jezana prije nastupanja uh, za sabah namaz. E, također dozvolu da se uzme, da, se, da, da imaju dva moezina koji uče zane svi se odredi njihova naravno uloga ko kada uči. Hadis ukazuje na to da nema smetnje da, da osoba koja uči jezan može biti slijepa osoba, kao što je ovdje, s tim da se naravno ona, ona upozori kad nastupa namasko vrijeme. <clears throat> kad kažemo uzimanje dva, ova, dva muezina, ovdje ne mislimo ono što imamo praksu tamo ko, u Turskoj to, znači bude više muezina i oni ovaj ali uči dvojca, jedan znam, tu je problem znači, kod njih. Oni su, znači, dva, kod njih uči dvojca ili četvorca i ona, jedan počni, drugi za njih, jedan kaže Allahu drugi Allahu ekbir. I tako kombinacije pravi neke akrobacije, nešto. Tako kod njih, baš sam ja, znači lično sam pristupao i slušao to. Ovaj, to je već, to je već, znači, istrajavaj na tome, to već, znači, postoje nešto što može reći da potpada pod novotariju. Ovaj, jer od toga pravi neku, neke akrobacije, nešto, izvode. Ovaj, tako da ljudi maksu dođu njih gledaju kao naš. To jedva čeka da on počne učiti. Koliko nešto... Ono, Sultan Ahmedovo džami sam to imao priliku da vidim. Dobro, Hadis također ukazuje ovaj, da da ovaj da nema da, eh, da ovaj eh, kako smo malo, prije spomenuli ovaj prvi ezan da u stvari eh, ako ga kažemo jel da, da se uvede neko mjesto da se uči da je mustehab naglasiti to mjesto ljudima i reći da je taj ezan uveden zbog toga i toga i da, ovaj, da on ne sprečava od jedenja i pijenja, kao što je pojasnio poslanik sallallahu ali ve sellem ovdje u ovom hadisu i da ima još vremena do sehura, Također, kaže hadis, ukazuje da je da, se prima haber vahid. Znamo šta je haber vahid. Haber vahid, znači kad prenese ga jedna ili više osoba, nisu došli stepen mutevatira da se prima od te osobe i uzima. Kako hadis ukazuje na to? Kaže, dževazu da ameli bi haber vahid. Dozvola rada po haberu vahid. Po vijesti, obavijesti jedne osobe. I da kane thika marufin. Ako je on, kaže, pouzdan i poznat osoba. Kako to? Kako hadis ukazuje na to? Zato što ona je mogla biti ograničena da je nastupa zaradu kuća. Moramo neko reći. I ovaj umir tu gdje. Sam jedan ako dođu jedan kažem nastupa je zona. Ono. Da nema tu hadis kom njem dođe, ne dođe. Tekst hadisa je kaže da je, kaže, Bilal, da je poslanik sam rekao, Bilal uči noću, vjedite dok ne bude učio Ibn Mektum. A ono ovdje kaže, iz hadisa se razumije, dozvola rada po haberu vahid, po, jednom, po haberu koji prenese jedna osoba ili više. Onda zato što on uči znam, jedan čovjek. Tu njima je dozvoljeno da stvarno prekidaju jel, jelo zato što on uči jazan. Hoćeš reći moezinu, praćenje moezina kao haber vahid, jel? Da. Znači nije uslo da mora pet ezanđija da čuješ kada je sad sigurno nastupila. to misliš, ja. i drugi slaže s time? <laughs> Dobro, ostane još jedan hadis. Andalusam, Andalusam, Andalusam,